Na die weidingsceremonie, op die achtste dag, het Mooses vir Aaron en sy seens en die leiers van Israël bij mekaar geroep. Hy het vir Aaron gesê, neem een jong bul as een sondeoffer en een ram as een brandoffer en gee dit vir die Heere. Al twee dieren moet sonder enige lichaamsgebrek wees, sê dan vir die Israëlieten om een bokram as sondeoffer en een jaar uit bulkalf en een lam as brandoffer te brengen, allemaal sonder lichaamsgebrek. Sê ook vir hulle om een bees en een raam as een maaltijdoffer te brengen en meel gemeng met olijfolie as een graanoffer. Sê vir hulle om al hierdie offers aan die Heere te brengen omdat hij vandaag aan julle gaan verskyn. Die volk het toe al hierdie dinge na die voorkant van die tent van ontmoeting toegebring, net soos Mooses hulle beveel het. Die hele gemeenskap het gekom en daar in die teenwoordigheid van die Heere gestaan. Toen het Mooses gesê, as jullie jullie instructies van die Heere volgen, sal die glorierijke teenwoordigheid van die Heere sigbaar word voor jylle. Mooses sê toe vir Aaron, kom naar die altaar toe en breng jou sondeoffer en brandoffer om versoening te bewerk voor jouself. Breng dan die offers om ook versoening te bewerk voor die volk, net soos die Heere beveel het. Aaron het naar die altaar toe gegaan en een kalf geslag as een sondeoffer vir homself. Sy seens het vir hom die bloed gebring, Hij het zijn vinger in die bloed gedruk en dit aan die hoorings van die altaar gesmeer. Die rest van die bloed het het in die kant van die altaar uitgegooi. Toe het hy die vet, die nieren en die punt van die lever van die sonneoffer op die altaar verbrand, net soos die Heere vir Mooses beveel het. Die vleis en die vel is aan die buitenkant van die kamp verbrand. Aaron het toe ook die dier vir die brandoffer geslagen. Sy seens het vir hom die bloed gebring en hy het dit teen die kante van die altaar gesprinkel. Hy het die dierstuk vir stuk saam met die kop vir hom aangegee en hy het elke deel op die altaar verbrand. Hy het die binnengoed en die bene gewas en dit ook as een brandoffer op die altaar verbrand. Daarna het Aaron die offers vir die volk gebring. Hy het die bolkraam geslag en als sondeoffer vir die volk gebring net soos hy dit vir homself gedoen het. Hij het toe ook die brandoffer gebring en dit op die voorgeschreven manier geoffer. Hij het ook een graanoffer gebring en een handvol meel op die altaar verbrand, boor en behalve die gebruikelijke ochendbrandoffer. Aaron het toe die bees in die raam as die volkse maaltijdoffer geslag. Sy seens het die bloed vir hom gebring en hy het dit teen die kante van die altaar gesprinkel. Toe het hy die vet van die bil in die raam, die vet van die stert, die vet rondom die binnengoed, saam met die nieren en die punt van die lever, gevat en dit boven op die borststukken van die dieren gepak en dit toe op die altaar verbrand. Aaron het die borststukken in die rechterbuit opgelig als een offer vir die Heere, net soos Mooses beveel het. Na al die dingen het Aaron zijn handen uitgesteek naar die volk toe en hulle geseen. Nadat hy die sondeoffer, die brandoffer en die maaltijdoffer gebring het, het hy van die altaar afgeklemd. Moeses en Aaron het toe in die tent van ontmoeting ingegaan en toe hulle uitkom, het hulle weer die volk gezien. Die glorierijke teenwoordigheid van die Heere het toe vir die hele gemeenskap zichtbaar geword. Vier wat van die Heere gekom het, het die brandoffer en die vet op die altaar verteer. Toe die volk al die dingen zien, was daar uitroepen van vreugde en het hulle op die grond neergevallen.